Aner deilos kai corakes. Aner deilos epi polemon exaei. Phthenxamenon de corakon ta hopla theis hesukasden. Eitan alabon authis exaei. Kai phthengomenon palin hupeste kai telos eipen. Humeis ke craxes the men hos dunas megiston, e mude u geuseste homuthos peri tones fodra deilon